第14話「チティルナツとユラスカス」アニングイングルオロクタリエニウロワモンガナタプシディエニレシアロムウロディサブザンカーサーバーギミアブガエニダドンピミンジギアボリミワサナギエニノアニヤンガオンモンドアニサナイミ 我可就觉着，我里边有几个人呢。我打伊那点呢，伊那点些呢。嗨嗨嗨，伢子们，他们里边有，是是的，可都土改的，他们，比伊们穷逼，忙噶忙噶。比那几，么那，么那那娃，搞土老些，他们有野们做啊，他们阿点些呢？ Мафази 지가 민둘러 어머시 담민시나 서지. 비의 종임이 이셈이 몸이 덕지 두 묵도니 우톰도 더미 담미심이 만나담이 담미니 бикялай мафасадига дамисити. Минду ейса битана утигату мафаса бада бими. Ляси симпи яй нянямай. Онига талумшияни абугаду би дамисиуи. Абуга дянини. Гонтаджа дамива. Исануси мами. Она фида бивай. Олиши вондаги би лакчизаны си айлы умуди. Би вадеми зугдила дамисими. Не владигади нянга ге нянга нянга домиселеми доминди. А в густаду, когда коктала, абуга бурлита тиги аэнани. Э, Отала кокто вахтавани тайлати ататалагами. Колхоза анчи адани сейнгала. Но анясинда чала ня колхоза адалагани. Анига мунава скола тиги наналагу забо улени. Хыгива, тагава улени. Аянгані илантунганга назангау. Тацусинами. Мита иничала, чала. Абугади вахтаналагами <coughs> дылени. Абугадянини. Татусев. Вахсауди азангу багди. Али это кокпису. База тини хулими. Айди нясуло, за класса муто. Немцу балани, а я багдити. Куту кикади бити. Утабада багдилов и нясулов. Абуга бурлита тиге, бурлита диге а ататалагами суени. Но они ваксазангани, улова бузангани. Воксалагани тумани буати. Мёмдова, Малива, Бельчива, Акбанова, Дзова. Дингмива, Мянова, Мадайни гадени. Зуада дулана иля. Абуга зуба муда хулени ваксанами. Агдима уло вани. А анава угдавада вони. Бонго сентябрь. Бус кола тигин гынау. Паврика бонго классала татусилени. Би илентила. Уталингини бонго илентида класса ге татусети. Бу иленти класса омоолани, ати бонго класса гагдаолани. Би пабликади омо классала Уйва Уйвайшиги амялани дава солойони алашильяму. Ингани адалига абуга давасилами аанава угдава мыңмово зокбово айсигилени. дава давасилами нихуани пакула сузуди. Но они ватани амагени. Зуано доктомани пагети никаолани. Сусу гадигалани пьям сехи. Будда сенка тиги тукева сема давава акилами. Акисилами. Болода дулана иля абуга агдима давава гадени. Тогилени и манани. Бу батадига кягдали конькади сигосиу. Абуға базы бодашыне. ганалами бодашини. Нани улова бугизамани коктавактани конторатиги. Хайси покола сузуди ганазамани ваксанами. Абуга гулине зулелилани ғаныңа дяныне. Ба тамине би ганди бими накиситова базангай. Ути кутая. Агдибизавани мундула сита. Ятаси агдимада. Онамду не дома зангафи. Удабы сами би мундула ница неула багдизангавани. Абуга нганани амялани бу мита зунга мова гагбалему. Мундула ница махали бисини. Утади юктазилему мова. Они Анина амдани иуини, амнагдали нуани амдани катади они. Би зугду амуса бисими. Дина неса, евда и негдза. Мита пабликада илыка гусинати. Они Анига тяси хоконени. Утами я яй ликпиме тылту адани. Биолог по нами, панами. Анига явани несими сонгойми. Аниңо хаулио дибуда аласында нянгада би дидунка инянгава гана зэнгэ гана ясита халибади тидигиме тукями би килодигати дидунка кило мафасадини багдини багдени гадем би намани тугади дидунка куту паки бисини таусими но они анингам далони Монтале Ингмади, Ингмасени, Сакева Симимида, у тебя Мелани Йоко Октовани Буани, Цактава Уминова Умиванани, Анинга Гуани, Мягдагеси и Некталени. Амела би хаунтасеми, семи анинга, анингала, ими унени амдани, уталенине. 동안 장하니 너네니 비 건디시미 비 오타미 우네니 냐 예우도서 자나 시케부 냐와 카예모 언이가 웅타와 오로고니 노 아니부 켈라우 타미 니마시니 쿠토 아김만니 만쿠와 토롱 우세니 의오모니 만쿠 Эй, анана, анана, ома егдігі багдені. Гянганыңыне вақсайын, вақсайын. Куту майни бисини. Амнагдали мусилень. Ими би амусабими. ни данчи дизи, идиги багдеми. Нганазами би. галактан азами хонто ни гутуа. Тимадула сугалай тиме дуктамалени аджазатиги. Хата дуктамани. Маме огбио исани. Вазами биута. Одо ангашилагами. Тадей тикаванани. Ваня огбио. Сиеши силасигени улава улавани. То агдима иласи. Муагени. айкта гавани огбенявани соктуось соктугес муаммед догдини ила пампай доси хаталадига осигети то кялани тами дигасилети улова монодоло дясимеда ыйыгдига талума не бини но аница бингани багеодига хоксоси магети огдиниева нати ну, багдити ылань. Но ну, они они не ибатова бочеди дакпени намани. Утами и не геосигени. А но ну, они батама нынгуани тана хоктоло лонкоди даени. Утами но они саламани адани. Они они ами они багиодига мана балафи бализала завасити. Егдига тимананги багдигизани нунгуди соломониди э, вот это вот дианаси улова маласи пампай асигиме делигети мягдагеси мысини йо бисаути то семи утамими ула малаптани цеза бисини биза тогиме сайхи дуктамалени хата уо уо якпава лёме ныне. Одонинго ихы ихани. Би дофо ими зониги абада бисини. Биек дига талумани дуктамайми аехи. Нангуи багилами уо якпа пету пету не убини пету би бодасиге сайна утубода бине уде ехалайти. Гуна, гуна, гуна мидала ява, ява. Дуктамайме кававайсани. Иени духи духини. Отадо ама ягдига каптайни кункайди гусини. Не беси, ягнай охи. Масанизафи. 私にうち役理がビシャガイビミ能ごいビシナワバゲミジャナイトルモニイジギサイシウタワパンパジャンキニミンドダジャナドゴビュンワンガイビトシェミビゾンムシムシェミアセトシツザビニ 의신의기섭이 어딘가와 아부가와 홍토구두와 홍토구두와다 가 가나섭이 년다 아야디가 라피 부이와 왕나섭이 왕나섭이 дуктамати базага тигини зубома кяга овати алдахи дигаси гулинати сугалатами инати зу более бак делать. Хаунта сиди. Сусау илада бивати минти багявши. Саму буанингау амиу. Анингау амиу. Боёси гадети. Мана батики. Утала бализала завасити. Буутаки хулигау. Хоктова саму. Сунди генга назангау. Би гагби пуди. Ыйтана би нангумо хунади адига сугак би она бини би талумани итана би нангуи саламани цайха цайхи тимула нганать нганаме намотиге амать отала сагди там тига бисини ну атива аласени унаме гулинки ти намули Сывдыме сагделе дата тегени иофинать. Нянга саландайме тампига океани Лагвана вода. Улидолани салама адилева тулати. Нида цахи алагани соло пуди дянын. Она не ховзынга, а он тасини талумани. Соломони хуйнаси чхазангани ути аделива. Цаза нангу. Хагдашине салама аделива. Хатиганани улитики саламани. Хуйнаме исаани. Салама аделива. Ngaлади тумани хагдашени тебя аделива. Тамтигава ангагдаши гионкинь. 덤지걸로 나기야시 дянени. Бек багеудига минти жиңылыти. Сайти минти загина зафи, заги заганафи, загина уфи. Заги загана уфи. Натиду. Ну, Утами дакпети ули татавани салама аделиди. Солятики гиудалети динтунга. Солома Соломоне Айоне Атигава, но Атигимой и Сосини. Таломонитана Пудитигимой и Сосини. оба Соломе Сагди Хотало Вот Инати. Отала Нитига Токе Василет Таухи Аухида. Балидига Дянати. Сунава Исами Боголети. Утами Токе Васити. утамду тадажи как палидуга багеудига соломони дяныни бу акала би акалай акалау акалай илио би нати тадавати ханеди акпизыңы акписизыңы акписигизыңы амайхи утабада сунава ализыңы минаойо таданида азыңани ата соломони zunga khanyay uindasi амайхи уосигини багеодига тадавати татадига амайхи гакпагиме могилети манти хантаф года име бе тымнина баге олани мана тадади уати хокто аңая дага нятиге агдаме Агдайме ткямати бализа тиги. Егдигадига ту оптива ngaлади хаяти. Утами багети мана анингафи абугафи. Балидигада багети аними амими. Анигай абугай. Бу си су ситау биму сана уисинагему. Багяудига ту будактати. Это на свою суница батаню салама ни. Яде агдайти дянами идти мута. Ими идти мута дянами, а он дашини саламани. Ентило ангмафи дянени талумани. Ангмафи нентило исити исыати огди тикпова. 앙마티 돌라니 오타 터무니 가이치 탁디게시 탁디게치 엑디가지가 시드지가이 부고 알아시야 무소나와 사무수 무나와 우시네기성어 bu angmalu gyanga angani omo tikpova tikpanati tangeti tikpova вай тикпова тикпанати утами вай ангани дуланани 오노 쿨레지 당하시 오노 몸이 부응와무 노아치 독보 혹소아치 여우다 니함이어서 콕피 박자오지가 안시야 덕도아치 노아치 방이치 콩쿠 나제니 니 박지성 아니 오도 비 아지가 중어 오도 박지성어 군대인이 살라마니 아직은 알아와니 자와시 아야 또보다 비상하니 박딜려 어도 부 부지중어 아니가지 아미지 죽징이 ngani 부지 민치기 아팔라장아니 어디 시터모 바장아오 솔로몬이 хонгтагуту зуктиги мыданьяти, аяди гобак дети, гобагдети, эгдиситому бати, косиди багдети, утабада бисини –